Varje vecka i Jenny och vänner så bjuder vi in eh, folk som vi gillar, folk som vi vet har koll på bra ny musik. Det kan vara DJs, det kan vara producenter, bloggare eller bara helt vanliga hangarounds till oss. Uh, idag har vi eh, finbesök. För det är inte jätteofta vi har artister här faktiskt. Uh, och dessutom artister som ska släppa Spillans ny musik alldeles snart. Uh, Finess sitter här yes. mitt emot mig. Tja! Tjena! Hur är läget? Bara bra, hur är det själv? Jo, det är fint. Du berättade ja. precis att du eh, är en jävel på att baka scones. Ja, som fan. Scones och apple pie skulle jag säga. <laughs> Fick man avslöja det eller? eller ja, absolut. Eller förstör jag din så här rap-cred? Eh, ja, nej, jag håller det äkta så det är lugnt. Grymt. <laughs> Om några veckor så kommer det en helt ny EP med dig. Ja, nästa vecka, den 24 oktober är det dags. Shit, är det nästa vecka? Gud, ja. jag, tiden går alldeles för snabbt. Som fan, skulle jag verkligen säga. Produkt av min miljö. Jajamän. Vad, hur, har du liksom, hur laddar du upp inför det här släppet? Det känns jävligt fett, det känns jävligt peppat. För det har varit jävligt mycket arbete bakom det hela. Mm. Det själva konceptet och låtarna, produktionen, att försöka skapa något nytt med hela teamet som jag jobbar med på MFG. Liksom. Så det känns jävligt grymt. Det känns som att jag kommer någonting annorlunda. Eh, ehm, koncept säger du. Vad, vad, är det för koncept? Produkter med miljö. Alltså, jag vill att själva namnet ska kunna beskriva alla. Det, det ska vara en, typ en ta det, tanken var typ såhär, produkten och miljö, det ska kunna beskriva vem som helst, vart du än bor. Liksom. Alla kommer från någonting som har format dem till den de är idag. Mm. Och jag kände just, just den grejen, med, tanken med soundet och utvecklingen utav musiken och rappen och allting. Det, det kändes jävligt bra. Vi ska höra titelspåret om en stund, men jag tänker att vi börjar med en annan låt som knappt höll på att komma med, ja. som jag gillar. Fett. De kallar mig. Jag vet nog vad ni tänker när ni ser på mig. Står och pekar fingret som det är helt okej. Står och pekar fingret som det är helt okej. Svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle. Svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle. Jag vet nog vad ni tänker när ni ser på mig. Simple Mary. Jag vet nog vad ni tänker när ni ser på mig Står och pekar fingret som det är helt okej. Står och pekar fingret som det är helt okej. Okay. De kallar mig svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle. Svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle. De kallar mig har alltid varit densamma sedan första dagen. Snälla här konstapel, jag har inte brutit lagen. Snälla kom fram till saken, har gett dig alla svaren. Har ingen på mig, du får gärna kolla mina saker. En daglig basis ser mig alltid som en misstänkt som jag snott nåt eller gjort nåt. Kolla mig som jag är helt bäng, bäng. Så någon av de nära känner mig, vänner nej. Backa bort och ge mig bara lite space. Attityd Ida Himovic, glömmer aldrig vart jag kommer ifrån kom ifrån Kom ifrån, rappar alltid min postkod All in i mitt motto, det är layback, aldrig bråttom Snubben alltid i toppform, så över är ni så långt bort Jag vet nog vad ni tänker när ni ser på mig Jag vet nog vad ni tänker när ni ser på mig Står och pekar fingret som det är helt okej okay. Står och pekar fingret som det är helt okej svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle mig. Svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle. De kallar mig. Yeah, yeah. De kallar mig. Jag minns tillbaks på vad mamma sa. Slår någon dig se till att slå tillbaks. Backar aldrig för någons drag. Huvudet högt, alltid ryggen rak. Alltid varit så sen jag var barn. Samma tugg här som veteran. Kanske är det därför de vill stänga ut mig varje gång jag får Stureplan. Bekväm i kläderna som jag bär på. Och jag svär att det är så. Motherfucker spelar dum, men jag svär på. Man blir alltid dömd för vad man är från. Men det är den jag är, det är den som tog mig hit. Cut the prep me up industrin Fler blacks går hela vägen in Par i fickan, vi går plus i vinst Bror, jag växte upp med vänner ifrån femte länder Alla som jag känner, samma lika, ingen stämpel Vi platsar in i festen, fuckat ser ut som resten Så alla babel lovers, fuckar bara ut på refen jag vet nog vad ni tänker när ni ser på mig Jag vet nog vad ni tänker när ni ser på mig Står och pekar fingret som det är helt okej okay. Står och pekar fingret som det är helt okej svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle, svartskalle Vad tänker du när du hör det här? Eh, det där är första gången jag hört det. Alltså mastrad, mixad, jag har inte lyssnat på den. Ah, det är ah. absolut första gången. Super, super ny. <laughs> Helt ny. Va, va, vad får du för känslor då? Eh, ja, det är svårt att sätta fingrarna på den just nu. en <laughs> flummig låt, den sticker ut jävligt mycket. Den är all over the place skulle jag nog säga. Den är inte riktigt typisk för EPn kanske? Nej. Nej, men det var det men också. Men fet? Ja. <laughs> den är fet. hur, hur, kom, hur, hur föddes idén till den här? Eh, när refrängen kom till, det var bara en freestyle i, i mickbåset. Vi hade, så jag satte på beatet, så jag bara men, jag nynnade på melodi, så sa jag bara massa grejer som tyckte alla att det satt liksom. Mm. Sen var det bara därifrån, flög det vidare. Kanaliserade du nå något särskilt som du har hört? Nej jag tänkte på den här, ah, jag var inne i min young thug mode. <laughs> det bästa modet. Ja ah, faktiskt, vad du. Jag har lyssnat fett mycket på honom på senaste tiden. Liksom. Ja. Alltså när han kom ut fattade jag inte grejen. Först var jag så lite hatisk mot det. Sen när jag verkligen fattade hur smart den här killen verkligen är, mm. då fastnade jag totalt. Så det är typ det enda jag spelat. Så när jag hörde den här biten tänkte jag, jag testar att gå loss på ett helt annat sätt. Vi, vi har gått igenom precis samma process här på Jenny och vänner och kört liksom, i början så bara what? Vad ah, är det här för konstig dude? Och sen blir man helt eh, liksom, ja, Det är rockstar rakt igenom. Vad, vad, tyckte du om eh, Rich Gang uh, mixtapet eller plattan som kom nu? Alltså jag lyssnar på varenda grej han har släppt nu. Alltså. Det är typ såhär, det är, alltså jag spelat Young Thug och så har jag spelat typ ASAP och mm. typ Kendricks Eye. Det är typ de grejerna som har gått i mina lurar som mest alltså. Vi, vi går vidare, vi, du har ju plockat med dig några låtar också som du gillar just nu. Ja. På tal om ASAP. Va, va, va, ja just det, nej, den ska vi spela om en liten stund. Ja. Uh, då kan vi prata mer om den. Vi, vi, petar, in någonting helt annat här i, i mixen. Uh, yes. Uh, vi har ju en annan, en annan favorit här i podden uh, som är av det lite poppigare slaget. Mm. Uh, en brittisk dude som heter Kindness som precis har släppt album uh, och här gör han en låt med Robin. Ja, ah, fan fett. Fan vad intressant. So tell me how was your morning? I stayed up late when out drinking Made a new friend with affection There's something else if you listen. Who do you love? Lite annorlunda. Ja. Men nice. Jävligt grym känsla på låten. Tycker du det? Ja, jag har alltid varit en fan av Robin. Liksom. Det här sound, speciellt det här soundet, det tycker jag passar henne mest. Hur skulle du beskriva det? Sen nerpitchad R&B slash pop sound, ja. skulle jag säga. Ganska avskalat. Ja, kändes lite såhär The Weeknd-känsla. Ja. gillar det som Vad fan. kul att du tyckte om det. Hon är speciell röst, hon sticker ut liksom. Så bra. Uh, lyssna gärna på hela Kindness-plattan. Han brukar mm. ju sjunga också. Och Eh, ja, men den är riktigt bra. Ja, gillar, ganska, gillar. ganska funky. Produktion och fett. Mm. Vi, vi, nämnde ju ASAP Rocky här innan. Mm. Eh, och låten Multiply. Ah, vad, vad, vad, vad, kände du första gången du hörde den? Fet. Nej, jag blev bara knäpp första gången jag hörde den. Jag tycker den är så <laughs> jävla fet alltså. Just för att han är en här fashion dude. Men musiken är jävligt mörk och det, det, det boom bap men ändå inte. Det är såhär uppswitchat liksom för 2014. For the real east side, fake niggas gon' multiply. For the real niggas live, yeah. Fuck niggas won't multiply. Real shit. Fuck niggas won't multiply. Fuck niggas won't mm -hmm. multiply. Uh -uh. Yeah, nigga. It's your boy Juicy J. Man, you gotta watch out for these old backstabbing, broke ass, you know what I'm saying? Jealous, hating ass niggas out here, man, you know what I'm saying? Man, these niggas ain't no real niggas, man. You know what I'm saying? Nigga be smiling in your face. Back in the building, so crack in the living room. Niggas toe tag, so gats for a living. Do rag, keep a red or blue flag in the dinner. When you be with, be the one to shoot at you in a minute. Come to Harlem if you never seen Baghdad. First place seen a nigga sell crack at. Real hustlers don't sleep, take cat nap. Shotty with the shotty limping like you got a bad bag, bad bag. Even in my will, keep it real. Thugging in my field. To the day I feel, keep it trill. In need I feel. Young and trained to kill, aiming, banging still, and slinging grills. Shake it off for Satan just to paint the nails and pay her. Yeah. I ain't really fucking with that Ben Trill. Swear them niggas booty like tip drill. Nah, uh. I ain't really into throwing shots. But these motherfuckers better give me my props or the pot. Who the reason that these niggas getting thrown? Reason why you niggas wearing gold. Jail pose in the pictures, spraying fingers to your nose. I remember if Pimp was alive, you'd tell these souls and these niggas. Mm. Even in my will, it trail to the day I peel. Even in my will, keep it trail to the day I peel. Even in my will, keep it trail to the day I peel. Even in my will, keep it trail to the day I uh-huh. peel. When the real niggas die, fake niggas gon' multiply. When the real niggas die, fake niggas gon' multiply. When all the real niggas die, fake niggas gon' multiply. But if the real niggas live, Fuck niggas won't multiply. I'm the original Balmain badass nigga. Yeah. Yeah. I'm the original Margella madman. In the words of ASAP, yeah, smack the shit out of nigga in these skinny pants. You feel me? Don't get it fucked up, nigga. We been jiggy, been pretty. Still tell a bitch suck my dick, swag, swag, nigga. Shut the fuck up! Fuck with a nigga like me. Woo. RIP my nigga Pimp C. HBA shit is weak, you can keep that. Shit, I might fuck around and bring the G back. No doors on it, flexing with the seat back. B-boy with the G pack. Might fuck around and bring the mink back. We're the big boy in three stacks, nigga. If you deaf, bring the beat back, nigga. Uh. Fuck with a nigga like me. Yeah. RIP my nigga Pimp C. HBA shit is weak, you keep that. I'm a trendsetter, you ain't even peep that. With a hose, with a weed, with a cheese at. Fuck uh. the FCC, tell them bleep that ain't yeah. no fashion killers, nigga. We fashionable killers. I got flockies. Uh. uh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Three six sucker nigga dick, no foreplay all day. Booming out the trap through the hallway. Love pretty flaco Jordy dirty fuck niggas, how you been? Mm-hmm. You clutching nine mines, niggas talk nine every now and then. On the south, getting loud nine times out of ten. I got Flacco fucked up. I'm the motherfucking lord of this fashion shit. Don't I deserve just to brag a bit? Yeah. Set the blueprint, fuck your two cents. Number one stunner act stumbler if I'm accurate. Yeah. My motherfucking swag is immaculate. Uh-huh. Ja, han har någonting så här väldigt typiskt. Mm. ASAP Rocky. ASAP soundet. Vad, vad får du för uh, känsla i kroppen när du hör den? Nej, jag blir så jävla hypad. Typ. Det var det här låten jag spelade när jag vaknade upp i morse, typ sen jag gick upp från sängen. Typ, så. Nio, det var det här första låten. Och sen scones bara? Ja, de bara käkade. Sen var dagen klar. <laughs> vad, vad, vill man göra med dagen om man börjar den med en sån här låt? Oh, bara ta för sig liksom. Man blir så jävla hyper på den. Ja. Vad, vad, finns det mer för, uh, för rappare just nu som du, som du gillar? Jag lyssnar Young Thug. Young Thug, Young Thug, Young Thug skulle jag säga. Tre Young Thug-låtar sen en Ja, men det är just det som har varit mest hype. Sen tycker jag inte det släpps så mycket så släpps så jävla intressanta grejer. Om inte jag missat någonting. Men Travis Scott också. Travis Scott och Kendricks nya så Travis Scotts skiva var jävligt fet alltså. Ja, vi ska Stackigt. höra ett uh, eh, smakprov från den här alldeles ja, snart. Jag brukar säga att han säger mitt namn på den fast det inte är så. Men... Jaha, vadå? När då? När han sjöng Finessen. Ja, just finessen. det. <laughs> nice. Uh, jag ska spela någonting som ser om du tycker om det här. är Lite, uh, lite stillsammare. Dukta mm. Beast. Ja, ah, jag har hört lite Känner du till honom? Um, Den är ganska soft, uh, mysig låt som heter No Reason. Mm. mm. Let me just tell you how, I be feeling, man. When it comes to these women in these situations, I know. I like through the ups and downs. You always been around. You been there for me every time, and you never let me down. Yeah, we had a lot of smiles but now they all frown. You caught up in your feelings and your tears, I'ma drown. I'm like, what's a man to do when he got a lot to do? I said I'm in the studio, say you with another move. I'm like, then baby girl, you choose. These bitches are me and you. And then I said I love her and she said she love me too. But I'm like, no, cause I don't feel the way I felt before. I don't even know where we went wrong. I don't wanna do this shit no more. Uh, what the fuck is going on? Feel like no reason, no reason, baby. This love ain't even strong. Feel like no reason, no reason, baby. We should've just known that it was no reason, no reason. Where the fuck did we go wrong? Feel like no reason, no reason, baby. We should just be Every day she wanna argue, but I'm like, what bother? I hang the phone up on her, tell her I'ma call her back tomorrow. Every day she go further and make it a little harder. I'm tired of being no reason, I don't wanna be the problem. I'm like, what's a man to do when all these bitches all in you? If you was in my situation, baby, then what would you do? You never put yourself in my shoes. Can't make the moves like I do. Then I say I love her, then she say she love me too, but I'm like, no. I, I don't feel the way I felt before. I don't even know where we went wrong, but I don't wanna do this shit no more. What the fuck is going on? Feel like no reason, no reason, babe. This love ain't even strong. Feel like no reason reason, no reason, baby, we should've just known that it was no reason, no reason. where the fuck did we go wrong? Feel like no reason. No Vad tycker du om det här? Jävligt fett. Visst är det bra? Skitgrymt. Den liksom... Fan som har proddat det, kändes som en där 4D-prodd. Ja, gud, det här borde lite jag... Drake-känsla lite mm, grann. Liksom. Jag borde ha kollat upp det här, men jag vet, inte, jag vet inte så mycket om honom heller. Jag tror att han är från Chicago. Ja, jävligt um, grym. Ehm, alltså. Ja, det känns som att den, den blir liksom bättre och bättre ja, ju längre låten går också. Nej, jag ska definitivt lägga in den där playlisten. Han har i alla fall en, eh, någon slags mixtape eller en eh, platta som han har släppt gratis eh, som heter Young Trendsetter. Okay. Som man kan kolla upp. Jag har inte hunnit lyssna så mycket på den än, men den här låten har liksom gått på repeat. Ja, men det är en sån låt. Man hör det direkt. Vi fortsätter med ditt eh, andra låtval, <clears throat> Travis Scott. Yeah, absolut. Vad, vad ska vi höra? Finessen kallar jag Finessen. <laughs> <laughs> Nej men jävligt grymt producerat, det fet låt. Hype. Finessen, finessen. finesse and design it straight up. Oh my God, it's no need to complain, no need to remind you. Brought my blood, that nigga won't get me off. That dope, oh no no, oh no no no no no. no. Black, that's your religion, straight up. This that shit that keep you. out. Each trying to make it back three bricks more. The people I would run up on the said test though. Only by the grace of God they ain't catch it though. Some little young nigga with some big dreams. Almost on the verge of doing some big things. Been trying to get a bird since he was 16. And they playing around 15 tomorrow. Hey, you know a nigga love night things. Nice thing. And the price in the hood is too frightening. Them niggas ain't gonna do the right thing. So for me to do my thing. Hey! Straight up, I can't go one day without finessing. Vanessa, Vanessa. I came up a 100 million, we straight off Vanessa. Straight up, straight Vanessa, Vanessa. Straight up, I came not day without Vanessa. I said Vanessa, Vanessa. I get up a 100 million, we straight off Vanessa. knäppt det är det här bitet? Ja, flippat som fan alltså. Det bara blir större och switchar. Quintana Part 2 med T.I. Uh, eh, jävla fett. Vad, vad är det som är så himla bra? Det, för att det är ingen struktur eller regler. Det är bara en låt som man har bara gått in på. Man märker liksom från början hur verserna är uppdelade, till att T.I.s gästvers kommer in från ingenstans och byter switches. Sen mm. går bytet tillbaka till refrängen. Sen blir det typ efter refrängen blir typ som en helt annan låt, så det blir typ så här, som tre, fyra låtar i en låt. Det jag tycker jag är så jävla mäktigt. Så det är alltså inte bara för att han säger finessen? Ja, ah, nej det är plusikanten. <laughs> Vad va, va kommer ditt namn ifrån? Artistnamn? Uff, eh, vad kom det? Det var typ... Det var någon som sa det typ länge sedan. Bara för jag var så jävla hype när jag stod på scen. Så sa de bara, det, det är finess alltså. Det är finess. Sen bara, uff. Fastnade för det, sprang vidare med det. Det är bra. Det känns som att ens så smeknamn eller artistnamn och sånt, det, det, ska man aldrig komma på själv. Det ska Nej. någon ge till en. Typ. Ja, precis. Det ska alltid vara en historia <laughs> bakom det. ja, men okej. Okay. Uh, eh, vi, uh, vi går vidare med ett eh, av våra låtval. Det här var en låt som kom för ett litet tag sedan, men som jag precis så här, kollade in videon. En tjej som heter Sia, eller Sia, känner du igen det? Någon, det låter ju bekant. En, äh, från äh, inte någon Brooklyn. Ny typ. Jo, jag, oklart. Ja, du uh. märker ju hur bra koll vi har i den här podden. Vi bara, mm, bra låt. Rappare? Ja, en rappare. Men inte hon som typ, jag såg en klipp nu med Jadakiss idag. Mm. Och de tog upp en tjej som hade en jävligt hårlåt. Jag tror det var hon. Ja, alltså. men det kan, kanske. De hade någon liten gig där ute i Brooklyn. Hon har så långt hår, lite rakade sidor sådär ja. och uh, ser ganska hård ut. Ja. Uh, Vad eh, heter låten? Gillar tjejer. Uh, Real MVP. Ja, Den är liksom det är hon. inspirerad av det här uh, NBA-tacktalet ja. som Kevin Durant gjorde. Uh, jag tycker den är jättefin. Lyssna. Fett. life, babe. You deserve some trophies, trophies. You deserve some trophies, trophies. Uh, this feel like some cold shit, cold world. I feel bad as hell for my old girl. She lost out and I came up. You down for me and I fame, huh? I believe you. You you more than my equal. You like my better half and I need you, like really need you. You the best that I ever had. Game over. I traded all of my jerseys in. I'm just your teammate. I'm gonna always help you through it. When things in life don't seem too great, and you probably heard that mad times. Mad but times. this one's real. Cause if I don't do my job right, my job right, someone else will. When I was all yours. Ain't nobody else, but You know it's all yours. You the real MVP to me. It's all yours. trophies, You deserve some trophies, trophies. Yeah. This feel like that first time that we linked up and I came through with that shit you need. That shit you need. You was down to ride, and that's one thing that I never seen. You was you was there for me when I was dead broke on my last dime, but you stayed down. That's trill shit. So this love thing is my last time. I found everything that I look for. My niggas be thinking I'm bugging, cause now I be out here cuffing. And them girls before you meant nothing. You been waiting on it like KD. You deserve that MVP. never loved like this. You it's all yours. Ain't nobody else, but you know it's all yours. You the real MVP to me. It's all yours. det är bara ett namn som dyker upp här hela tiden när du sitter och lyssnar på den här låten. yeah, <laughs> <laughs> Vadå? Drake, Drake Drizzy. <laughs> vad, är, vad är det som man känner igen från Drake? Eh, trophies. Såklart. Men jag tycker hela kittet, soundet, eh, Swagen, alltså rappandet, sången En kvinnlig version utav Drake. Men låten var jävligt fet. Den är fin. Mm. Real MVP. Uh, vad, vad, vad tycker du om Drake? Så blandade känslor. Alltså. Alltid blandade känslor för Drake. Ah, det är, det. är det inte det som är lite av liksom, tjusningen också? Att man jo, bara såhär, det är jävligt jo. nice, men han låter jävligt sårad hela tiden. Mm. Men jag gillar när han kommer med så stora anthems som Trophy och Zero to 100 och Start from the bottom. Den han har gjort så jävla många låtar som är jättebra om man väl börjar spela igenom. Liksom. Ja, för, alltså, sjukt mycket. Och eh, ja, man märker ju som sagt att folk tar ju efter, ja, vare sig alltså, man vill eller inte. Hatar eller inte <laughs> liksom. Alla lyssnar på Drake på något sätt. 24 oktober kommer yeah, Produkt av min miljö. Uh. Uh, vad, vad, behöver man veta om den här plattan? Behöver veta att du ska vara där på Ljunggren. Kommer ha en stor releasefest. Aha, Bruna okay. Gallerian. Kommer jävligt mäktigt. Och att EPn sticker ut från allt annat som släpps nu, skulle jag säga. På vilket sätt? Soundet, rappen, hela kittet liksom. Du får någonting helt annorlunda. För folk som säger att allt låter likadant ute, det här låter inte som någonting som har släppts innan. Skulle jag säga. Men brukar inte alla säga så som du säger nu? Nej, men jag, det här är någonting helt annat. Jag är 100% på dig. Ingen, ingen låter som mig och jag låter inte som någon annan där ute. För jag har inte lyssnat på shit där ute. hus och betongblocken. Dokumentera allt jag ser sen allt ner på blocket. Frustrationen växer varje gång man hör skotten. Det är fritt fall men flera av oss faller ner på botten. Jag är nöjd där, det är inte frid och fröjd där. Lagen den blir böjd här, bra statistiken höjs här. Det där är min värld, de blundar för problemen nu som finns här. Tänker tillbaka och jag minns när allting var så annorlunda. Vi var bara ungar, visst vi tugga vi var lugna. Ingen pundarrunda. Får mig att undra, har vi nått våra mil? Stopp är inte längre coolt att bli läkare eller fotbollsproffs. Nu för tiden känns allt uppdelat, ännu mera segregerat. Hatar det de skriver, allt de publicerar. En ny era men det är svårt att anpassa sig. Så man tänker all in hela vägen tills de haffar mig. Jag tänker aldrig flytta härifrån, jag tänker aldrig någonsin flytta härifrån. är en produkt av min miljö. Jag tänker aldrig flytta härifrån, jag tänker aldrig någonsin flytta härifrån. är en produkt av min miljö. Jag tänker aldrig flytta härifrån, jag tänker aldrig någonsin flytta härifrån. är en produkt av min miljö. Jag tänker aldrig flytta härifrån, jag tänker aldrig någonsin flytta härifrån. är en produkt av min miljö han snubben som är sist kvar Har levt till max och gjort ett och annat misstag Varit på månen på grund av vissa grejer jag åt Önskar att jag kunde nu till vissa säga förlåt Bär tungt, andas svårt, fuck allt jag lackar hårt Ring knasen, kolla status, kasta skåp Nu folk svävar långt där uppe satellit Alla vill vara gangster till det är dags att göra gangsterskit Tomma blickar är i själen, inget läge sår Som DC Grimstad sa till er, ni ser det när vi går En dag i taget, vi bara lever HB för stunden Jag vet du fattar om ditt hjärta finns utanför tullen Livet, det kan vara en berg och dalbana Men kolla på oss nu och se på det vi har klarat Ibland måste man stanna upp och se tillbaks På allt det där som gjorde oss till de vi är idag jag tänker aldrig flytta härifrån Jag tänker aldrig någonsin flytta härifrån Jag är en produkt av min miljö Jag tänker aldrig flytta härifrån Jag tänker aldrig någonsin flytta härifrån Jag är en produkt av min miljö Jag tänker aldrig flytta härifrån Jag tänker aldrig någonsin flytta härifrån Jag är en produkt av min miljö berätta mer om den här låten? Eh, produkter med miljö, titelspåret till EPn liksom. Eh, jävligt djuplåt liksom, det beskriver jävligt mycket. Liksom. Jag är Alpis med på den och Malou som sjunger där i slutet av den. Det, vi beskriver liksom typ där vi kommer ifrån, det vi fått uppleva liksom. Så det är mycket det. <laughs> när föddes första tanken på den här låten? Jag har gått med titeln, typ så här, produkter med mig, jag har gått med just den titeln i ett år. Så när jag typ hörde, första gången jag hörde beatet, det var typ jag vet inte, februari kanske. Jag tror det tog mig typ en kvart att skriva hela grejen. Så fastnade det direkt liksom. Det kändes bara... Det kändes så jävligt nytt, det kändes jävligt fräscht alltså med soundmässigt. Så jag tyckte det var fett att hoppa på den och göra någonting nice utav den. Sen att sätta Alpis på den och att han la en fet vers blev så plus i kanten. Va, hur, hur ville du att eh, din EP eh, e skulle låta? Mörk. Jag vill, att, jag vill ha den rätt mörk liksom. Jag kände det var jävligt mörk och speciellt eftersom jag släpper den i oktober kändes det som en rätt perfe perfekt tid att släppa den just nu också. För albumet känns lite ljusare liksom. Mm. Va, va, varför, varför vill man ha det så mörkt? Jag vet inte, jag har bara gått in för det där soundet. Så här, det ska låta stort men ändå mörkt. Och Man ska känna trycket utav låtarna, basen och allt det där ska vara där. Men, men man går in i en, annan sorts känsla när man lyssnar typ på sådana här låtar. Mm. Speciellt under den här årstiden. Verkligen. Men, ja. Du nämnde ett album också? Jajamän. När kommer det? Någonstans första kvartalet där, nästa år. <laughs> Alltid när man ja, frågar artisterna när deras album kommer. Det är det som är jobbigt, jag vill inte vara en typ av rappare som säger ja men jag släpper nästa år, februari håll utkik, så Nej. kommer det inte förrän året efter. Jag men jag känner mig jävligt säker med folk jag jobbar med och jag har skrivit jävligt mycket. Och, så det känns som att typ, jag tror jag har det klart innan årets slut. Nej jag kommer ha det klart innan årets slut, jag sätter deadline på mig själv. Bra uh, julklapp till dig själv. Garanterat. Uh, eh, Jenny Vännens husproducenter, Upton Good, kanske kommer vara med på ett hörn. Garanterat. Jesper, jag väntar på dig. <laughs> Så jag kommer fortsätta tära dig tills vi får ut en banger. Vad, vad, vad kommer du med vara för folk som bidrar? Eh, det är mycket inhouse-producenter. Det kommer vara min manager som sitter här. Han har proddat lite grejer på skivan. En annan kille som varit med som proddar på EPn, Chris Haxa. Och en annan kille som, som gjorde den här bytesprodukten med min nya eh, som heter Leprechaun. Uh, han kommer ha ett spår där. Mycket killar? Ja, ah, mycket killar. jag letar efter några tjejer som kan producera någonting fett till mig. Men Bra. det vore fett, det vore skitgrymt alltså. Sen kommer vara lite blandat. L lyssnar du någonting på hela Sad Boys-klicken? Eh, Vet du vad, i början var, tyckte jag också att det, jag var som alla andra, typ, tyckte det var jävligt flummigt, men mm. jävligt fett alltså. De och, sista grejen jag hört jävligt fett alltså. Shoutouts till Young Gud alltså. Feta grejer. Vilken tur att du säger så, för vi ska spela en annan favvo här eh, strax som heter Tyboy Digital som ah. har varit med och gästat också. Han är, ju, han är med i Gravity Boys. Okay. Men de hänger ju ihop hela det där gänget. Wow, på, På, <laughs> men på tal om saker som låter väldigt knäppt första gången man hör dem och sen fastnar ah, man. Sen fastnar man. det, är eh, det, Det här, det här är en sån låt kan vi säga. Den är, den är ganska lös i kanterna men... Uh, Vem har producerat det? Eh, Katie Cutthroat. Okay, okay. wow. <laughs> man säga om det här egentligen? Jävligt flummigt men jag inte. Det har sin charm liksom. Ja. Det är det, någonting med låten som fastnar. Det fun brukar ju funka svävigt. så med de här. Svä väldigt svävigt, det var ett bra ord. <laughs> det är, ja, jag älskar ju Tyborg Digital eh, ja. äh, som varit med här några gånger i podden och gästat också. Äh, sjukt trevlig dude äh, och rolig. Ja, fett. Hoppas att det går bra för honom. Um, ja, svensk hiphop just nu eh, är, är, ju både det här liksom, ja, och eh, det som explodera. du gör och tusen andra saker. Um, har du några andra svenska favos? Uh, vilka lyssnar jag på? Förutom dig själv. Förutom mig själv. <laughs> alltså, det, alltså det, det, det med svensk hiphop, jag tycker det blir så jävla fett, men jag tycker det släpps alldeles för lite. Ja, okej. Okay. Det släpps jag... mer än någonsin. Alltså, nej, alltså, det släpps mycket, men om du skulle jäm... Alltså det släpps mycket, men det är så här, Det släpps mycket en period, och det finns mycket ute, men det är inte, så här, det är inte mycket mixtapes och nej, de större grejerna som kommer, som, som i USA, du, ditt mixtapes kommer, pushen kommer, men det är typ så här, samma namn som ekar och ekar. Jag vill ha mm. mer grejer liksom. Jag vill, typ, jag vill att Sad Boys ska få lite större utrymme i media kanske. Så man får, får tag på lite mer grejer, lite mer exklusiva grejer. Mm. Du vet drops, du vet, gör om låtar jag gillar Nebai. Nebai gillar jag som fan. Just det. Nebai Det finns ju en, en jätteny låt ah. där ute som jag inte kommer ihåg vad den heter. Ah, men som är fin. Ung natt. Jag kommer inte ihåg exakt Just. vad den heter. Vad är det du har fastnat för där? Hungern, soundet, han sticker ut. Han är en poet liksom. Texterna, skitfett. Du skulle tagit eh, med dig den låten hit. Ja, det borde jag ha gjort. <laughs> jag tänkte på det först. Och sen eh, vissa grejer eh, Lawrence hade några tracks som stack ut som var jävligt fett. Mm. Fett. Sen, eh, ska jag säga, Samboy har jävligt feta grejer. Jävligt Så feta bra. Grejer. Bra röst också. Sen en kille som heter Mahan som har en jävligt fet låt som jag tror blir... Vad heter han? Mahan. Okej. Okay. Jag tror han han har en låt som kommer bli typ en av de fetaste låtarna. Nästa Shit. år, eller i år om det nu släpps. Men den måste jag sätter ribban högt på den alltså. Ja, du kommer tycka om det kan jag garantera. Bra tips. Men nu är det ju fokus på, nu handlar på om produkter med miljö, nu handlar om finess. <laughs> Gå på releasefesten, var det nästa vecka? Ljunggrens på Götgatan, Bruno Gallerien. Kommer vara jävligt fett alltså. Kommer bjuda på en fet show, en grym kväll. Jag trodde du skulle säga kommer bjuda på, på öl. Men <laughs> ja, vi håller på att styra det också. Men kom. Ja. Det, det, får, det får bli en överraskning. Men det kommer vara jävligt fett, produkter med miljö, fem spår, en bonusspår. Jävligt fett. MFG, stadsbild, Warner Music, finess. Så jävla grymt att du kom hit och bjussade på några av spåren. Tack för att jag fick eh, och komma. Och dina favoritlåtar just nu. Ja. Eh, så bra, du får komma tillbaka. Absolut, när albumet. ha det fint. <laughs> Så, tja.